Drugo pitanje. Da li je ispravno učiti Kur'an prilikom dženaze, nakon nje i prilikom nekih proslava, na primjer četiresnice i tome slično? Ako može da nam se navede dokaz, hadis ili slično, Allah vas nagradio. Bismillahirrahmanirrahim. Oko učenja Kur'an prvo, hoćemo reći, hoće li ti savab do mrtav ili ne, ima razmolađenja kod učenjaci oko toga Ima koji kaže idi savab, ima koji kaže ni idi savab. A većina učenjaci kažu idi savab kod njih, a propis toga ili dokaz tome u suratul hašr aja ašara والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوانين الذين سبقونا بالإيمان i koje dolazi posle njih kažu gospodaru naš oprosti nam i braća pridhodni tako dalje i poslanik sa sallam um, ima nekoliko hadis koji je pokazao da sadaka mrtav ima korist od toga. Kad ti učin sadaka, imaš svoj cilj da ti dadneš sadaka i savab od ta sadaka ili do mrtav, bit će koristi za njega. Pa učinjaci pravili analogija. Kažu, ako sadaka ide do mrtav, pa Koran ići kod mrtav i savab. Ali naravno bez para, tu je i u ima Allaha. savab koji ide za para, tu je nije u ima Allaha, tu je u ima para. Dobro. Učenja Koran za mrtav ne je obavezno da bude u nekim mjestu ili u nekim period. Gdje god budiš, učiš Koran i ti datniš savab podvojnijat za taj mrtav. Dobro. Učenja Koran u toku kad zakopaš mrtav ili kad završi nema dokaz da je poslanik ili ashab učinili toga. Pa znači to i nije od sunat pa ne treba da radimo a što se tiči nakon tri dana nema saučišćenja. Znači pitanja 40 ili svake godina da ljudi slavi ili nazvam uči za mrtav ili skupi zbog toga, to i ni od sunnata. Allah najbolje zna.